amahoro neza nshuti namwe bakunzi ba radiyo isanganiro sangwa ikaze mu kiganiro isobanuro ry'ijambo ry'imana cuno munsi izuka mu majambo yumvikana magufi twovuga ko ari isubizwa ubuzima ku muntu yapfuye izuka twebwe muri isilamu eh, dutahura yuko ari ikintu kiza inyuma y'ikindi kuvuga ngo uhoraho muri buno buzima dushyizemo kubanga kuri ino si uhoraho yaratekanije ko umunsi umwe ino si tuzoyiva ko twese tukarangira hanyuma rero abantu bakazosubira kuzuka kurenguka imbere y'uhoraho ari bazima izuka mu bapfuye nigaruka igaruka mu buzima ry'uwari yarapfuye hanyuma akongera akaba muzima ariko akaba muzima atongera kuba muri ya mihana yahora abamo cyangwa nk'ahandi hahora ariko acaja ahandi imana iba yaramugeneye kuzoca nk'uko muvyumva muri kino kiganiro tuganira ku kungene amashengero azirikana izuka ry'abapfuye mbega izuka niki mbega ni bande bazozuka hari ibibanza ibihe bizojamwo abantu inyuma y'izuka ibi hamwe n'ibindi nivyo bibazo duca nino muri kino kiganiro abatumire badufasha guca n'ibyo bibazo ni pasiteri desire irakoze arangurira ubutumwa muri diyoseze nkuru ya angirikane y'i bujumbura umuvugabutumwa wo mu idini rya isilamu hasani Kibutimana hamwe n'umuvugabutumwa odiri masabo wo mu ishengero rya metodiste libre ry'i bujumbura ikiganiro magiteguriwe na etiyeni manirakiza nongeye kubaha ikaze insobanuro y'ijambo ry'imana insobanuro y'ijambo ry'imana kuri radiyo isanganiro mu ntango za kino kiganiro pasiteri desire irakoze asigura ko izuka mu bapfuye arigaruka mu buzima ry'uwari yarapfuye hama mu kibanza gihwanye n'ingero y'ibyo yari yarakoze akiri ku isi izuka mu bapfuye ni igaruka mu buzima ry'uwari yarapfuye hanyuma akongera akaba muzima ariko akaba muzima atongera kuba muri ya mihana yahorabamo canke ahandi yahoraba ariko acaja ahandi imana iba yaramugeneye kuzoja nico mu ncamake bibiriya ivuga burya ni bande bazozuka bazozuka nabahe mbega n'umuntu ari wese yapfuye azozuka egome twebwe abizera imana turizera ko Yesu Kristo yabayeho kandi eh, yapfuye hanyuma akazuka ubu ari mu ijuru rero natwe abariho bizera imana turizera ko tuzozuka rero tuzopfa hama tuzozuka abantu bose rero bazozuka abari barapfuye bose bazozuka ariko bazozukira imigabane itandukanye abazozuka baja zima buhoraho kandi hari n'abazozuka uh, baja mu mubabaro w'ibihe bitazoshira igihe ibitabo by’imanza bizozinguruka umuntu wese agaciga urubanza bihugu ko yinjiye yakotse ibyo tubisoma he tubisoma mu gitabo cy'ibyashuwe Yohana igice cya mirongo ibiri uhereye ku murongo wa cumi na rimwe eh, kuzuka kw'abantu bose no guca amateka y'iherezo Ego tubandanya muratubwiye yuko abantu bose bazozuka abizeye nuzo batakoze imana ishaka nawe ategerezwa kuzuka n'utizeye azozuka abantu bose bazozuka kuko n'ikimana yavuze kandi ntihazozuka bamwe bonyine twahamba hajye mumva tuzi ariko n'abandi bapfuye tutigeze tubara tutigeze duhamba abo bose bazozuka ab'ikiyaga cyatwaye kizobazana haravuga ngo ngo ikiyaga kigarukana abapfuye bo muri cyo urupfu ni kuzimu bigarukana abapfuye bo muri byo bacigwa imanza zikwiranye n'ibyo umuntu wese yakoze ntibyeshwe hano igice cya mirongo ibiri uhereye ku murongo wa cumi na gatatu rupfu na kuzimu batererwa mu kiyaga caka umuriro no kuvuga ngo umuntu wese azosohoka umuvugabutumwa Odiri Masabo avuga ko izuka ari isubizwa ry'ubuzima ku muntu yapfuye ngo bibiri irerekana ko hari ubwoko bubiri bwo kuzuka kuzuka mu mpwemu no kuzuka mu mubiri izuka mu majambo yumvikana magufi twovuga ko ari isubizwa ubuzima ku muntu yapfuye iyo niyo nsobanuro y'izuka aho umuntu yapfuye asubizwa ubuzima rero ko arasobanura izuka nisunze ijambo ry'Imana Bibiliya urabona ko muri Bibiliya hagaragaramwo ukuzuka kuri ubwoko bushika kuri bubiri hariho ukuzuka mu buryo bw'impwemu aho bibiliya yemeza ko abantu bacumuye abantu bafashe inzira yo kugarariza imana baba barapfuye mu kuzuka kwabo rero naho bagaruka ku kuba abumvira imana ku kuba bajyana n'imana iyo ni isobanuro ya mbere bibiri itanga yo kuzuka hakaba rero no kuzuka kw'iyi mibiri iyi mibiri yacu irapfa murazi yuko hariho imva duhambamwe abapfuye ariko kandi bibiri iremeza yuko hazoba kuzuka kw'abapfuye ndetse uko kuzuka nyene kw'imibiri isanzwe ibora mu bice bitari bike muri Bibiliya turabona abantu bapfuye kandi bakanazuka uhereye no mu isezerano rya kera turabona muvugishwa n'imana Eliya Elisa bompi barakoze ibitangaza byo kuzura abantu ariko yesu wewe yazutse ubutazosubira gupfa kandi ni naryo sezerana sezerana abamwizeye bose ko nabo nyine bazozuka ubutazosubira gupfa umuvugabutumwa Hassan Ntakirutimana asigura ko izuka rigaruka ry'abapfuye hama abantu bakarenguka imbere y'uhoraho kugira bahembegwe icyo bakoze izuka twebwe muri isilamu eh, dutahura yuko ari ikintu kiza inyuma y'ikindi kuvuga ngo uhoraho muri buno buzima dushyizemo kubanga kuri ino si uhoraho yaratekanije ko umunsi umwe ino si tuzoyiva ko twese tukarangira hanyuma rero abantu bakazosubira kuzuka kurenguka imbere y'uhoraho ari bazima kugira ngo bashobore guhemberwa ibyo bakoze rero izuka ni ukugaruka ubugira kabiri inyuma yo gupfa kugira ngo abantu barenguke imbere y'uhoraho bashobore guhemberwa ibyo bakoze mbega kuzuka hazozuka bose hazozuka bari bapfuye bose ni ukuvuga ngo umuntu uwo ari we wese ikiremwa icyo ari cyo cyose uko kizoba carapfuye cyose kizozuka uko nyene hanyuma uhoraho imana rugira byose azoheza cire urubanza abeza batwagwe mu bwami bw'ijuru ababi nabo batwagwe mu muriro utazima ariko bose bazozuka kugira ngo bashobore guhembwa hariho abazohembwa ibibi kuko bakoze nabi hariho abazohembwa ibyiza kuko bakoze ibyiza mugabo abo bose batezwa kuzozuka ni ukuvuga ngo ubuzogira amahirwe yo kutajya mu muriro utazima maze akajya mu bwami bw'ijuru azobagize amahigwe uhoraho Allah ati kandi ubuzima bwo ngaha kuri ino si nta kindi bwari keretse uruhendo rw'akanya gato ni ukuvuga ngo rero abantu bose bazozuka ugupfa ni ugupfa abeza barapfa ababi abanyeshuri barapfa abononyi barapfa abagororotsi barapfa abavugishwa n'imana barapfa ibiremwa byose byaremwe bizopfa mugabo kandi mwizuka ivyo byose bizozuka kugira ngo bishobore guhembwa niho hazoba rero umugwi umwe w'abazoja mu bwami bw'ijuru n'undi mugwi w'abazotwagwa mu rutazima mugabo nta muntu n'umwe azosigara mu mva bose bazozuka hanyuma bahembwe batwagwe mu kibanza uwo ari wese azobabereye kujamo kuzuka kwa Yesu Kristo kwabaye gushikana abanyabyaha kugukira bisigurwa n'umuvugabutumwa Audrey Masabo ukuzuka kwa Yesu kurafise ibintu bitari bike kutumariye twebwe abizera Yesu icambere novuga nuko ukuzuka kwa Yesu kwabaye ugushikana abanyavyaha kugukira ukuzuka kwa Yesu kwabaye ikimenyetso cyo kuzura abapfuye bishwe n'ivyaha dusomye icete Paul yandikiye abanyefeso mu gice ca kabiri uhereye ku murongo wa gatanu havuga ngo hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro vyacu yatugiranye bazima na Kristo ubuntu nibwo bwabakijije yatuzuranye nawe itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru turi muri Kristo yesu e, bibiliya irerekana rero yuko ubwa mbere na mbere muri yesu imana izobazanana nawe bibiriya rero irerekana yuko urupfu rwa yesu n'ukuzuka kwiwe bica bitanga n'ibyizigiro ku bantu bapfuye bizeye yesu bapfuye mu buryo bugaragara bizeye yesu ko bazozuka nk'uko yazutse niyo mpamvu mu ishengero ry'abakristo igihe uwizera Kristo apfuye haba harimo umunezero w'uko uwo muntu umunsi uri izina azozuka kandi azozukira ubugingo hanyuma eh, hakaba n'umubabaro ntitwovyirengagiza ko mu bakristo iyo hapfuye umuntu haba n'umubabaro naho haba ari munezero ko azozuka haraba n'umubabaro kuko habaye gutandukanywa n'uwo twakunda igice cya gatanu mu murongo wa cumi na gatanu turabona yuko icyo ari naco cyatumye yesu azuka havuga ngo kandi cyatumye apfira bose kwari ukugira ngo abariho babeho batacinezereza ariko babeho banezereza uwo uwabapfiriye akabazukira ukuzuka rero kwiwe kuraduha gushinga intahe kuradushoboza gushinga intahe ko dufise intsinzi kucaha ko tunesha icaha kuko n'ingaruka y'ico caha umwami wacu Yesu Kristo yarayinesheje mu ncamake rero ukuzuka kwa Yesu kurafise ikimazi kinini cyane ku bantu bizera Yesu ndetse no kuboba bataramwizera nibabimenye nibabimenye ko kuzuka kwiwe kuzana inyungu nyinshi ku bantu bose igihe bukumviriza ingaruka zako bishobora no kubashikana kuko umwizera ngo abayisilamu barizeye ko bazozuka hama bakoze neza bakajya mu bwami bw'Imana ubwa mbere ho kuri twebwe abayisilamu nta makenga dufise kuko horaho yaravuze ati wa ilaina turjauna ati kandi mwese mutegerezwa kuzogaruka kuri jewe umuremyi wanyu rero abayisilamu nta makenga dufise yuko e, ukuzuka abantu bose bazozuka kandi natwe twese tuzozuka mugabo gusa ikibazo gishobora kuba giti e, eh, umwisilamu yokora iki kugira ngo aze maze azuke azukira kuja mu kibanza cy'iteka ari bwo bwami bw'ijuru ntahave azozuka azozukira kuja mu muriro utazima ico nico gihambaye nayo ubundi kuzuka Icyete Paul yarikiye abitesaloniki igice cumi na gatatu ariko arabwira abitesaloniki ukuntu bizogenda iceke ivyizuka ry'abapfuye kuko niba bitahura niba bitahura ko umuntu yarapfuye ashobora kuzuka ashobora gupfa mugabo arabwira ko umuntu apfa mugabo kana kazozuka uh, rero abizeye umwami Yesu Kristo tuvuga ko bapfuye basinziriye muri itiro ry'urupfu rero umunsi umwe bakazokwikangura baja mu bwami bwiwe hanyuma kandi n'abakoreye satani kuri iyi si batsohoka nabo nyine bagende batererwe mu kiyaga caka umuriro mu byinshi naho harabivuga ikiyaga ah, caka umuriro ko kiba bazotererwamo rero oh, umwe wese azozuka imanza zihegeje gucibwa acaja mu byo ku mwami we yakoreye uno mukozi w'imana abandanya asigura ko uko abazoja mu ijuru bazosa kutarahishurwa uko tuzomera mu ijuru ntikurahishurwa uko tuzosa kurahishurwa ibi mfise siyo nzoba mfise ico gihe n'umuntu wese azozuka ntazozukana afise nimba ari imviye yapfuye afise imvi nimba yapfuye afise ubuvyibuhe bwazozuka kuko urya mubiri w'umubiri twambaye urabora mugabo hakazozuka uwundi mubiri utabora aho turezibona mu cya mbere Paul Randiki yabikora into gice ca gatanu eh, no ku mirongo mirongo ya ine na 1940 gushaka mirongo itanu hose harabivuga rero uko mu mwijuru tuzosa tuzoba dusa no kwimana izobisa mm? muri ibyo avuga ngo yesu databuja nzo mukuru umunsi wire ngo nze namaze urukundo rwiwe ndangije ibyo ndamukorera muri iyi si azoca ngemerera kuja mu ijoro rero tujya tugenda ahantu kuruhukira tukirindiriye ko wa munsi eh, uzoshika w'imanza abazoba bakoreye mwumviriza ni radiyo isanganiro turi mu kiganiro insobanuro y'ijambo ry'imana turi ko tuganira ku kungena amashingiro azirikana izuka ry'abapfuye abatumire bariko baradufasha kuzirikana ikigwa cuno musi ni Pasteur Desire Irakoze arangurira ubutumwa muri diyoseze nkuru ya Anglikani y'Ubujumbura umuvuga butumwa mu idini rya Islam Hassan Hakirutimana hamwe n’umuvugabutumwa Odiri Masabo iyo zamba y'umuhero niyavuzwa maze ibiri ku isi byose ibinyabugingo byose n'ibintu byose bizorangira niwo wa munsi tubwirwa ko hatabuye rizosigara rigeretse ku rindi nta muntu azosigara ku isi kuri uwo munsi abantu bose bazopfa ibyaremwe byose bizopfa n'isi zohomvagurika isigare ari iterereye isigaye isigare ari akarambi ari kiyaya kimwe kizira umusozi kandi kizira akabande rero uwo ni wo munsi wa mbere inzamba izovuzwa nko muri matayo mirongo ibiri na kabiri Eh, guhera kuri mirongo ibiri n'icyenda eh, yesu yarabwiye abantu ati eh, mwarazimiye kuko mutamenye ibyanditse cyangwa ubushobozi bw'imana arabwira ati mwizuka ntibazorongora kandi ntibazorongorwa ni ukuvuga ngo byerekana neza yuko hariho izuka ryimirije rizobaho iryo zuka naryo rimaze kubaho hakabazoba hageze ko abantu bahembegwa gutwarwa mu bwami bw'ijuru abandi mu muriro utazima rero ibitabo byose by'ijambo ry'imana abavugishwa n'imana bose barerekanye ko ugupfa kuriho kuri bose kandi n'izuka ririho kuri bose mugabo abantu bazozukira bamwe mu muriro utazima abandi bazukire mu bwami bw'ijuru uko niko gutandukana kw'amazuka gusa hagati y'izuka rya y'ababi n'izuka ry'abeza mugabo bose bazozuka ab'iki gihe naho bo bihakana sibo bo ba mbere bahakanye ko Kristo yazutse Eh, mu bisanzwe n'igihe azuka nyene abaherezi bakuru turiko turasoma bibiliya abaherezi bakuru barashatse guhera abari bacungereye imva kugira ngo babahereze amahera kugira ngo bagende baravuga ko Yesu atazutse ahubwo ko yibwe n'intumwa ziwe ko ikiziga ciwe cibwe n'intumwa ziwe bashaka guhakana ukuzuka kwiwe ariko uko bahakana ukuzuka kwiwe niko kwatera ko bagaragarira rwose niko bagenda babibona ko by'ukuri yazutse kandi amahanga yose n'uyu munsi hari ibimenyetso bigaragaza by'ukuri yuko Yesu yazutse uhereye muri Bibiliya mugabo ukaja no muri kahise k'igihugu ca Isirayeli naho nyene n'abanditse ibijanye n'amakuru yo muri kahise batari bizera Kristo baremeza ko Yesu yazutse Pasteur Desire Irakoze asigura ko izuka ari ubuzima ariko ubuzima butandukanye bivanye n'ibyo umuntu yakoze akiri ku isi izuka icyambere n'icyagezwe kandi muce cyambe Paul yandika bikora into gice ca 15 nyene haravuga neza cyane gose donc ibizuki vyarivye nuvuga ngo hapfa ikinyantege nke mugabo hakazuka ikinyabushobozi nuvuga ngo iyo ubivye kigori ubi ikigori kimwe mugabo kikanza gupfa hama kigaca kimera mugabo kandi kikamera nk'ikizima rero inyuma yo hari ubuzima bwiza cyane rwose mbega abantu bokora iki kugira ngo nibazuka bazoje mu bwami bw'ijuru icya mbere ni uko abantu bose botahura neza yuko kuza kuri iyi si kwabo si impanuka si agisida yabayeho ariko n'imana yarongetse ngaha kuri iyi si imana yatungitse kuri iyi si kugira ngo dukore ibikorwa byayo igikorwa umuntu wese akora igikorwa umuntu wese akora minisiteri yose umuntu arimo niko waca imana rero no kubungabunga ibyo yaduhaye hanyuma tugategura ubwo buzima bwiza tuzojamo iyo umuntu aja ahategura akiriho ntahategura yari amaze gupfa kuko imana niyo abariho imana si yabapfuye kandi ikindi kigira kabiri ngaho nyene nuko twotahura neza yuko ibi byose tubona uyu mubiri wose twambaye ibyo dufise byose ko atakintu na kimwe tuzotwara byose tuzobisiga ibyo byose zobisiga rero mugabo tukazoronka ahandi h'ubundi buzima bwiza aho amatungo yacu atazoshikirwa n'umuriro aho amatungo yacu atazoribwa n'inyenzi n'ibihere aho gutegura ubundi buzima bwiza cyane rwose kuko ubu buzima tubamo twakwiyumviraho ni uko tubamo imyaka mike iminsi mike cyane rwose mugabo tukazobaho ibindi bihe bitazoshira ni hano hagarukiye ikiganiro insobanuro y'ijambo ry'imana cuno munsi aho twari ko tuganira ku kungene amashengero azirikana izuka ry'abapfuye ndashimye abatumire badufashe kuzirikana ikigwa cuno munsi pasiteri desire irakoze arangurira ubutumwa muri diyoseze nkuru yangirikane y'ubujumbura